Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Salve Regina, Mater Misericordie. Raidījums Dievmātes svētvietas. Lūk, tava māte. Exules fili te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle eia ergo Dargais raidījuma arī Latvijas klausītāji, šodien jūs klausāties turpinājumu sarunai ar Dominikāņu tēvu Oskaru Jablonski par uh, eh, diamātas nozīmi ne tikai Dominikāņu ordeņa dzīvē un vēsturē, bet arī šodienas baznīcā. Raidījumu vada Antra Jakovļeva, lai laba klausīšanās un vērtīgi ieguvumi. Pieružu kronī runājam par tā saucamo meditāciju, bet tas nenozīmē gluži pārdomāt par kādiem tur noslēpumiem, drīzāk, drīzāk e, pacelt savu prātu pie Dieva e, žēlastības zīmēm, caur kurām Viņš mūs vienkārši kaut ko māca, uz kaut ko mums norāda. Starp citu, pieminēts bija, ka viena no tām lielām zīlītēm bija ar mm, dažādiem attēliem, un bija pieminēts, ka bija Marija ar Jēzu. Mhm. Šis tēls viņš ir arī populārs mm, glezniecībā, mākslā. Tāpat ir daudzi citi tēli, kur ir piemēram attēlots, kā Marija uzdāvina Dominikam un parasti Katrīnai no sienas rožu kroni. Nu, tas ir kāds tēls. Varbūt kādam tur bija tāda vizija, viņš ir izplatīts Dominikāņu ordenī. Nu, tā, vienkārši, tā vienkārši izveidojas. Un daudzos Dominikāņu mm, baznīcās, bijušās baznīcās, klosteros šāds tēls bija. Bet viņš ir redzams arī parastās baznīcās. Jo jāņem vērā, ka Dominikāņiem kādreiz bija daudzas baznīcas, no nu, daudzam tika padzīti vai ielikumi kā arī bija viskaut kādas lietas, un, un praktiski nav neviena. Šeit man ir tāda grāmata. Viņa ir lietuviešu valodā. Es, protams, lietuviski nesaprotu, bet kaut ko tomēr varu saprast. Šeit ir aprakstīta, redziet, cik liela grāmata. Diezgan bieza. Diezgan bieza. Jā, apmēram kā, kā tūkstos, tūkstos lapuses. Tik bieza. Un šeit ir vēsture, saistīta, aprakstīta vēsture no kultūras viedokļa sakarā ar visiem klosteriem vai mājām, kur brāļi dzīvoja, tā saucamās Lietuvas provinces ietvaros. Lietuvas province, viņa izveidojās, bija atdalīta no Polijas provinces kādā laikā, no, nu, pieņemsim, kopumā 16. gadsimta, lai vieglāk būtu redzēt, un aptverā teritorijas, kas bija mūsdienās Lietuvā, Latvijā, Eh, Baltkrievijā, Krievijā, kur varēja un tā tālāk. Tas vietās ir 57. 57. Tad es precizēšu 57 vietas, kuras ir eh, svarīgas Dominikāņiem. Kuras šajā rajonā uh mhm. -huh. ir saistītas ar Dominikāņu vēsturi. Uh mhm. -huh. Mm, un tur bija dažādas arī vietas, kur varētu teikt, ka bija svedvietas. Svedvietas, kur mm -hmm. cilvēki nāca, lūdzās, saņemā īpašu žēlastību no Dieva. Mēs ierakstām šo ierakstu Liepājā, mums vistuvākā tādā vietā, kur ir brīnumdarītājas, Marijas brīnumdarītājas glezna, ir Žemaiču kalvarija. Tas saukties krusta kalns. Jā, ja? nē, nē, tas nav krusta kalns. Žemaiču kalvarija ir cita. Mm. Viņa ir pie skodas, var teikt. Mm -hmm. Viss tuvāk pie mums liepājā. Tur mm -hmm. ir speciāli svētki katru gadu, tur ir vecais mūsu klosteris stāv, tur ir mm, milzīgs krustaceļš izveidots tāds īpašs, kuram ir daudz vairāk nekā 14 apstāšanās stacijas. Tur ir apgrabāti mūsu vistuvākie brāļi. Mhm. Eh, kāds ir, eh, tu zini, to stāstu, kāds, kāds tas stāsts tajā vietā tur ir bijis, un arī tur ir parādījusies, vai viņa. Nē, tur, tur glēznā vienkārši. Godināta. Vienkārši ir tā, ka Dievs dod kaut kādās žēlastībās, kaut kādam zīmēm, kā pieminējumu. Parasti tas ir glēznās, bet pastāstīšu pēc tam, ka ne tikai glēznās. Mm -hmm. Eh, cilvēki skatās, cilvēki kaut ko redz, lūdzu jāsaņem žēlastību, tad pateicas, runājam par tā saucamām votām, kas var redzēt pie dažādām gleznām, ka ir pievienotas vai tā ir kāja vai roka mm. vai kaut kas cits. Kad varam runāt par to, ka Dievs kaut kādā veidā cilvēkiem ir, ir palīdzējis. Mums, tā kā saku, vistuvākā tādā vietā, kur Marija ir brīnum, brīnumdarītāja, ir Žemaiču kalvārijā, tad varam runāt par aglonu. Mhm. jo tur arī ir svētglezna, kur Marija mm, caur Marijas aizbildniecību, starpniecību Dievs dod žēlastības. Un trešā vistuvākā vieta ir Viļņa, mūsu klosterī Luķiškos. Luķiški kadreiz bija ārpus Viļņas pilsētas. Un tur bija glezna, viņa tur ir visu laiku. Tā ir arī brīnumdarītāja. Tā viņu saucam jo cilvēki arī ir dziedināti no nu, viskaut kādām lietām, vai garīgam, vai fiziskam. Ehm, tagad brāļi pat pagājušā gada vai aizpagājušā gada uzrakstīja pat himnu speciālu, un tur viņa ir pārtulkota arī jau latviešu valodā. Mēs viņu dziedājam liturgiskas darbnīcas, man šķiet. Mm -hmm. Tāpat mums ir aglona ehm, dziesma, kura visiem ir zināmā jaunava sveta, laikam tā sakas. Mm -hmm. Taču visi to zinām. Tā ir lūkšana, himna, kuru uzrakstīja Dominikāni. 18. gadsimta sākumā. Jo Aglona ir Dominikāņu, tas bija viens no Dominikāņu klosteriem. Mūsdienas Latvijas teritorijā kādreiz no nebija to teritoriālo iedalījumu. Otra tāda vieta, kura mums bija, ir pasiene – kuru lietuvieši sauc pilnīgi citādāk. Un, e, bet tā ir, tur, tur ir vienkārši baznīca palikusi. Sākumā viņa saucas vienkārši Jēzus vārdā un Svētā Dominika baznīca. Mhm. Tagad laikam tikai Svētā Dominika. Tā ir Latgales pusē. Tā ir Latgales pusē. Pasiena ir pie pašas robežas ar Baltkrieviju laikam. Ja? Mhm. Tā kā tādās vietās mums šeit bija vairākas. Lietuvas provinces ietvaros tālākā vieta vistuvākā ir Seine. Viņa jau ir Polijas teritorijā. Šodien jau, jā. Seine, jā. Tālāk ir arvien tālāk uz dienvidiem Ru Ružanes stok, tā viņu sauc, Ružanes stok, kur ir, no, manuprāt, no burvīgi skaista jaunava Marija. Bet no, tā jau ir polija. Tā jau ir polijas teritorija. Mm -hmm. Bet arī Dominikāņi tur gan Seinos, gan, gan Ruž, Ružanes Stolka Dominikāņi tika uzaicināti, lai rūpētos par vietu, kur jau bija glezna. Mm. Tā glezna, kura ir Ružanes Stokta, ir kopija vai arī kāda cita, jo oriģināli bija cita, viņa tika tur aizvesta uz Krieviju, bija tur 19. gadsimta viskaut kādi laiki. E, un tālāk ir vietas, kuras es pazīstu no polijas, jo pats esmu no polijas, tad varu pateikt, mm -hmm. kas tur tālāk ir. Ehm, visas tās vietas ir saistītas ehm, ar tautas dievbijību, var teikt. Viņas nav tādas kā apstiprinātas no baznīcas puses oficiāli, ka šeit Mārija visu kaut ko dara un tā tālāk. Mhm. Bet ir tādas ehm, svetgleznas vai arī kaut kas, tulīt pateikšu kas, kas ir mhm. kronets ar pāvesta atļauju vai arī ar vietējās baznīcas atļauju, tas nozīmē vietējā baznīca apstiprināja, ka tā ir īpaša vieta, kur Marija sevi kaut kādā veidā parādīja un mhm. aicina cilvēkus vienkārši atgriezties. Tādās vietās mums, Dominikāņiem, Dienvidpolijā principā ir piecas vai sešas. Parasti saistītās ar gleznām, Mhm. Vienā vietā ir runāts par to, ka Marija parādījās kādai meitenei, to vēlāk pateikšu, un vienā vietā ir runāts par Mariju, kas ir kā statuja, maza statuja, izrakta no zemes. Mhm. To pēc tam par to stāstīšu. Lord. Dargais radījuma arī Latvijas klausītāji, ēterā skan raidījums Dilmāts svētvietas, kurš ir iespējams tev dzirdēt tikai vienu iemeslu pēc, pateicoties taviem ziedojumiem un pateicoties tam, ka tu atbalsti radījuma arī Latviju. Šodien studijā ar mani Antru Jakovļevu ir Dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis, un mēs runājam par to, ka jaunava Marija ir saistīta ar Dominikāņu ordeni. Un eh, turpinām sarunu par to, eh, kādas un kuras ir Dominikāņu svētvietas ne tikai Latvijā, bet eh, virzāmies jau uz Lietuvas pusi un tālāk uz Poliju. Tāpēc lūkšu mm, tā Oskara turpināt Tātad, kādas ir tās un kuras ir tās īpašās vietas, kuras tu, raidījumā arī Latvijas klausītāji, droši vari braukt, apmeklēt, un <clears throat> godināt un lūgties, lūgties par savas dzīves situācijām mūsu jaunavai Marijai. Es esmu, kā jau pieminēju, no Polijas, un man visvairāk ir pazīstamas tās vietas, kuras ir saistītas ar Poliju. Iespējams, ka ir kaut kādas citas, kuras ir citos, citas valstis, bet tā kā pieminēju eh, pat Google, kad ierakstā Dominikāņu svētvietas, pat angliski, kad uzdosit, uzdosit tādu jautājumu, tad izmet vienu svētvietu, kurā atrodas tieši Dominikāna valstī kā tāda. Dominikānā. Jā, tā sauc par Dominikānas republikā, lai būtu jā, skaidrs. Jā. Un, mm, ir kaut kādas vietas, kuras ir saistītas ar Dominikāniem īpašā veidā. Viena ir laikam pazīstama tagad ļoti daudziem - Pompejas. Pompejas dievmāte. Ja. Mm. Jo tas ir, ir svētvieta, kura tika izveidota samērā, var teikt, nesen, mm jo tika veidota sākumi bija 19. gadsimta otrā puse un ir saistīta ar dominikāņiem, tādā varbūt šķietami netiešā veidā. Bet tas iesācējs ir Bartolomejs Longo, kas piedzima 1845. Eh, gadā. E, viņš e, iesaistījās spiritistiskās visādas lietas, Galu galā tas, tā, ka viņš kļuva par satanistu vispār, bet satika vienu mūsu dominikāņu tēvu, Albertu Radente, un 1871. gadā iestājās Dominikāņu trešajā ordenī un mm. pieņēma vārdu Rozārijas. Rozārijas. <laughs> Interesanti, rožkrons. Jā, rožkrons. Un tad saka, mm, sakas ceļš, viņš tur dabūja uz Pompejām vienu glezno, kurā šķietami nelikās interesanta. Um, tikai izveidotā, mm, izveidotā sanktuārijas tieši Rožukroņa Dilmātēs, viņš ir tagad galvenais Rožukroņa sanktuārijas visā pasaulē, var teikt. Mm -hmm. um, nu, no, un tur Ar to ir saistīta Pompejas novena, kuru daži Latvijā vismaz praktizē, un tā tālāk. 6. oktobrī mēs pieminam Bartolomiju Longu, a 7. oktobrī ir Dominikāņu svētki. Visa baznīca tai ir piemiņas diena, bet Dominikāņiem tie ir svētki, rožokroņa dievmates diena. Tas nozīmē, mums ir augstākā pakāpe, uh, Šeit ir uzrakstītas visādas lietas par šiem svētkiem. Ehm, tagad varbūt īpaši ehm, daudz to nelasīšu, bet arī no, no ordeņa vēstures, lai redzētu, ko brāļi lūdzas kādreiz. Svētīgais Humberts no Romānas pilsētas ehm, uzrakstīja tādu darbiņu priekš ordeņa novičiem par lūkšanas veidu. Un tur ir šādi vārdi – Pēc laudēm, jaunavas Marijas godam, katrs novīcīs vajag, lai pārdomātu ar dedzību par dievā labestību, tas nozīmē par viņa iemiesošanos, piedzimšanu, ciešanam un tam līdzīgam, un pēc tam, lai viņš palūdzās Tevs mūsu un esi sveicināta. Pēc kompletorijā, lai viņš atkal pārdomā par dieva žēlastībām, kā tas bija aprakstīts sākumā, un var tad arī pielikt antifonu Salve Regina vai arī citas lūkšanas jaunavas Marijas godam. Tas mums ir no paša sākuma, jo Humberts nomira 1277. gada. Tur pieminēju par to, par tām leģendām un tā mhm. tālāk. Mm -hmm. Tā ir vienkārši mūsu garīguma, var teikt, pamats. Ir e, svedvietas, kuras ir visā pasaulē atzītas no nu, baznīcas puses oficiāli. Tādas nav daudzas. Fatima, mm -hmm. Lurda, visiem pazīstamas, mazāk pazīstama Lasalet mm -hmm. un Rīderībāk varētu skaitīt. Visas pārējās ir privātas. Mēs varam runāt Akitā, Japānā, bet tā ir tikai diecezes līmenī apstiprināta. Mēs varam runāt par Holandi kaut kādu tur vietu, bet arī tikai diecezes līmenī, viss kaut kādam citam, kur diecezes līmenī mm, kaut Vadelupa. kas. Vadelupa ir eh, svedvietā vienkārši. Mm -hmm. Tur, jā, tā varētu pateikt arī it kā oficiāli, no it kā. Bet visas pārējās ir balstas uz privātām kaut kādām vai no nu atklāsmēm vai no, nu, vai no nu, mm, priekšmetiem. Polijā, piemēram, ir viena svētvieta, kura ir oficiāli atzīta, vienīgā svētvieta Polijā, kur ir pateikts, ka Marija parādījās kādiem cilvēkiem. Tā ir Getsvaut, samērā netālu no, mm. no Latvijas. Mm -hmm. Citas pārējās visas ir tikai saistītas ar vietējo dievbijību un Poria visvairāk ir pazīstama, mhm. protams, Čenstohova, Jasna Gurā, bet faktiski katrai diecezei ir tāda vietā, tā kā mums liep, liepājas diecezija ir kuldīga, mm -hmm. tā arī katrai praktiski diecezei ir cita. Tā dieceze, no kuras es esmu, ir skšatuš, mm -hmm. kur ir dievmatē ar Jēzu, kas guļ viņai uz ceļiem miris. Mm -hmm. Ciešanu dievmatē. Bet pie Čenstohovas – Atrodas vienas svētvieta, dominikāņu svētvieta, saucas Gidle. Gidle, tas ir ciemats. Tur gandrīz nekā nav. Maziņš ciematiņš. Maziņš ciematiņš. Tur kādreiz bija liels, ir pāri parikumi pēc kartuziešu lielas kompleksa. Un ir arī baznīciņa, kur Dominikāņi tika uzaicināti apmēram simts gadu pēc notikumiem, lai rūpētos par šo vietu. Kas tur notika? 1516. E, gadā stāstā kāds zemnieks mm, e, apstrādāja savu lauku, un pēkšņi viņa vērši apstājās. Ne uz priekšu, ne atpakaļ, neko. Dažas tās tā kā pat nometas uz ceļiem. Mm -hmm. Viņš saka, skatās, tur kāds, kaut kāds spīdums, kaut kas, kāds gaisma kaut kādā nāk. Piegāja tuvāk, paskatījās, un tur bija maza figūriņa 9 centimetri gara tikai. Jaunava Marija tur rokas Jēzu. Mhm. Viņš sākumā padomāja, no nu, skaisti, nu, ņemšu mājās un viss būs labi. Un paņēma uz mājām paslēpā, bet izrādījās, ka kad paslēpā, tad gan viņš, gan sieva zaudēja redzi. Bija, Nedrīkstēja kad... paslēpt, bija jādod tieši, cilvēkiem, tieši tā. lai redz. Tā vismaz stāsta par to visu. Mm -hmm. Bija kāda kundze, kas par viņiem rūpējās, e, un kādu reizi skatās, kāda gaisma nāk no kaut kādas tur skāpja vai kas tur. Mm -hmm. Paskatījās, kas tur ir. Apmazgāja ūdeni, ar to ūdeni apmazgāja acis šiem cilvēkiem, viņi atguva redzi. Un tad sakas. Cilvēki saka, arvien vairāk par to interesēties, un tā jaunava Marija ir vairāk saistīta uh, ar um, fizisku dziedināšanu. Mm -hmm. Tur notika ārkārtīgi daudz apstiprināto fizisku dziedināšanu. Mēs dzirdam par lurdu. Visi brauc uz to lurdu. Gidlē notika daudz vairāk tādu brīnumu. Simtiem. Mūsdienās tur notiek. Cilvēkiem vēzis pazūd momentāri. Viss kaut kādas lietas notiek. Un to mūsdienās tikai cilvēki ir ļoti skeptiski. Nu, ko tā figūriņa no 9 centimetri? Nu, nu, nu, nu, nu, kas tur var būt no nu, 9 nu, protams, centimetru no. figūra? <laughs> Ja nav milzu liela glāzi nu, jā. jā, pa pusdienu. Un e, šogad tieši 19. augustā pagāja simts gadi no šīs figūriņas kronēšanas. Tad, tad viņi ir saņēmuši šo īpašo atzinību. Jā, jā, viņa ir īpaši atzīta. Ar to ir saistīts vīns no turienes, jo katru gadu notiek tādā mazgāšanā, nemazgāšanā, kad bija iegremdēta vīnā. Mm -hmm. nu, no vīns kā simbolisks vienkārši. Un cilvēki var pēc tam, tādas mazas ampuliņas ir, un pēc tam var pielikt vai pie ēdiena, pie dzēriena, vai, Aņēn vai, sev, jā. Jā, mm -hmm. vai arī pasmērēt tur vietas, kuras ir saistītas ar slimībām kaut kādam. Uh, Notiek visu laiku tie brīnumi. A vieta ir tik klusa un mierīga. Protams, brauc tagad arvien grūti pateikt vairāk, ne vairāk. Es šo klosteri atceros, jo pirms noviciāta mums tur bija rekolekcijas tieši Gidlē. Un to visu to redzēju savām acīm, teiksim, ja. Mm -hmm. Mēs rādījām arī Latvijas klausītāju, aiziesim nelielā muzikālā pauzē, bet jā, pārdomām ir daudz, daudz labu ideju. Jā, kāpēc braukt uz Fatimu, kāpēc, kā mēs vienā sarunā runājam, redzīmā ar biskapu stulpinu krāt un tērēt naudu, lai aizbraukt uz Lurdu? Eh, tepat mums blakus, ja, eh, tā tad eh, Polija nav tik tālu, ja, lai, lai, lai nevarētu ieplānot savu kādu lūkšanas laiku, ko pavadīt giļos. Pēc neilgas muzikālas pauzes mēs būsim atpakaļ. Mūs. Tātad par tam gidlem druskuļi pastāstīju, un tur patiešām notiek vis kaut kādi brīnumi. Zinu, ka brāli Francija no Francijas provinces katru gadu organizē svētceļojumu lielu tur tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu cilvēku slimnieku no visas Francijas dodas brāļu pavadībā uz Lurdu. Brīnišķīga lieta, nu, šeit mums ir tuvāk, teiksim, gidle, mazāk pazīstama. E, bet e, par tām atklāsmēm Francijai labi ir patiešām atcerēties kontekstu. Tas ir 19. gadsimts, principā. Tas ir pēc, pēc Franču revolūcijas. Nedrīkst aizmirst, kas ir Dievs. Nedrīkst aizmirst, kas ir jaunava Marija. Visiem patiešām jāpatur priekšā Jēzus iemiesošanos, tieši pateicoties Marijas jā. Bet notika mm, tādas parādīšanās arī daudzas citas vietas. No nu, Polijā mm, pieminēju kā to, ka bija redzējums kādam Gečvaudā oficiāli. Mm -hmm. Bet mums Dominikānim ir tāda vēl viena vieta, un tā ir Tatros, Kalnos. Mm. Um, bija privātas atklāsmes kādai meitenei, 14-gadīgai meitenei, Marijai Mužāņskai, Tas notika 1860. gadā Kalnos pie net, netālu no vietas, kur pašlaik stāv kapliča Viktorūfkas. Mhm. Tas ir augsti kalnos. Es tur biju. Tur uzrāpties nemaz nav tik vienkārši, bet jā, piepūlēsies tā aiziesi. Un tur 2. jūlijā ir lielie svētki. Tur pilns ar kalniešiem. Vienkārši cilvēku jūrā. Cilvēku jūrā. Jo izveidoja tur kapliču, tad bija tur dažādi mm, jaunavas Marijas attēli. Beidzot 19. gadsimta tur novietoja skulptūru. Tā kā tur bija tā statuja Gidle mazā, mm -hmm. tā Viktorus, kas ir lielākā skulptūra no koka. 2. augustā 1992. gadā viņa tika kronēta. To kronēja kardināls Francisks Maharski, kas bija tajā laikā atbildīgs par visu šo, teiksim, baznīcas provinci. Mhm. Tur ceļo, visu laiku ceļo cilvēki no visas polijas, arī citi, kas ārzemnieki, kas zina, ka tur atrodas tāda vieta. Pārējās mums ir saistītas vairāk ar, eh, tā kā teicu, polijas dienvidos, Jarosław, Tarnobrzeg un tā tālāk. Jā, tas ir tādas, tādas svētvietas. Šeit mums, mums Dominikāņiem viņas ir īpašas. Nu, varbūt Dominikāņi vairāk domā par to, ka vajag būt tādam izglītotam, runāt ar studentiem, akadēmiķiem un tā tālāk. Nē. Akadēmiski. Jā, Nē, varbūt vienkāršam cilvēkam par tam Gidlem, tad interesantul je tu pastas tišu. Jo je blakus Częstochowa. Mhm. Un e, viens no mūsu tēviem uzrakstīja vienu tekstu, ka kāds cilvēks viņam kaut ko pastāstīja. Bija Częstochowa, bija pie brīnumainas ikonas. Mhm. Un sadzirdēja iekšējo balsi. Ko tu šeit meklē? Tev jābrauc uz Gidlē, jo tur būs iziedināts fiziski. Tur notiks viss. Jā. Jā kad viņš to uzrakstīja. Dabūja pa galvu. <laughs> <laughs> tā tomēr ir tāda liela svētvieta. Jā, jā bet, bet no, nu- diev, tas, kas dievam liels, jā, tas cilvēkam ir mazs vai otrādi. Jā. Jā. Nu, ir īpašas vietas saistītas ar kaut, kaut kādam īpašam dāvanam. Mums, kā sakām, ir tā aglonā, ir daži cilvēki varbūt atceras par tiem sarkaniem, uh, Bet noteikti katrā vietā Marija var uzrunāt. Galvenā ir tā iekšējā garīga dziedināšana. Ja kādam ir vajadzīga fiziska dziedināšana, arī var būt, tā kā teicu, tās, tajos gidlos notiek tādas dziedināšanas, ka vienkārši prātām neaptverams. Var padomāt pat, nu ne, negluži lielākas kā lurda, bet ja runa ir par tam apstiprinātam, kas patiešām mm. ir mhm. dokumentētas, uh, Tas ir pilnīgi tas pats. Pilnīgi tas pats, varbūt, varbūt pat vairāk. Jo dokumentēti ir vismaz pa 8, pa 17. gadsimtu, 300 mm. Mm-hmm. gadījumi. Mm -hmm. Vismaz to es zinu oficiāli. Ir daudz, daudz, daudz vairāk. Un stāsta cilvēki, ka skeptiski piegāja pie visā, daži dzīvoja ļoti izlaidīgi, nedomāja par to, bet pienāca tāds brīdis, kad pat kāds viņiem atveda tādu ampuliņu. Ar to vīnu, ar jā, to vīnu un, un, un lūkšanu vienu. Mm, lūkšanu, Lūk, lika izdzert, mm -hmm. un cilvēks saka, kaut kas mani salūza. Kaut kas sāk notikt. Jā, sākas kāds process kā kāds divus gadus pēc tam cīnījās vēl, bet pilnīgi to visas savas atkarības pilnīgi atstāja. Nu, it kā, nu var teikt, divaini, nu, bet dažreiz Dievs tā var darboties, jā. Ja? Stāsti visādi tur ir par to, kā sievas dažreiz saviem vīriem, kuri pārāk daudz lieto. Atved giļu vīru. Jā, tieši un pieliek, lai tas zaudētu savu spēku vai, vai, vai, vai lai viņi vienkārši pārtrauktu. Uh, Nu, jā. Mums Marija ir saistīta ar ordeni, kā saku, gan tādā fiziskā veidā, gan garīgā veidā, lūkšanā. Viņam mūsu ordenim ir kā aizbildne, kā pieminēju pašā sākumā par tam leģendām. Mēs ticam, ka esam zem viņas īpašā patvērumā, ka viņa par katru no mums gādā Nu, un cenšamies, cik vien varam, par to visu laiku atcerēties un pateikties. Jā. Es varētu tikai vēl piebilst komentāru, ka to, ko mēs mēģinam gandrīz katrā raidījumā atgādināt tev, mīļais klausītāji, ka Marija nevienu mirkli neaizēno Jēzu, Marija nevienu mirkli nenostājas Jēzum priekšā. Ja Marija ir ceļš, kas ved pie Jēzus, Un um, ļoti bieži visas šīs atklāsmes un parādīšanās, un arī šīs īpašās vietas mums ir dotas tāpēc, lai, lai, mēs, lai mēs vairāk lūgtos. Viņa aicina tieši uz vēl lielāku vienotību ar savu dēlu, uz vēl lielāku vienotību ar kungu Jēzu. Uh, Un nekā nav spēcīgāk un stiprāka par eh, visvētāko sakramentu, par adorāciju, par eh, būšanu svētajā misē. Eh, bet tam visam papildus, protams, ir visas šīs lūkšanas dotas, jo Marijai pašai jau neko nevajag. Tas, kas ir vajadzīgs, atgriešanās un dievu žēlstību piedzīvošana, tā ir vajadzīga katram no mums. Vai tev, Oskar, tev būtu kāds novēlējums eh, radījuma arī klausītājiem, pirms mēs beidzam raidījumu? Aicinu ļoti iecienīt rožu kroņa lūkšanu. Katru dienu palūkties. Tad mēs saucam rožu kronis, rozes, kas veltītas Marijai. Bet viņa mums par tam rozēm atdod daudz, daudz vairāk. Mums ir dažādas tās leģendas, ir par vienu brālīti, kurš ir varbūt nepārāk labi dzīvoja, bet viņš ļoti citīgi lūdzas tieši rožu kronī. Un kad pienāca brīdis, kad viņam vajadzēja dot norēķinu par savu dzīvi, mm -hmm. tad izglāba viņu tikai to, ka Marijai blakus bija gigantisks grozs ar rozēm. Ko viņš bija sakrājis? Jā, viņš bija sakrājis. Jā. Var cerēt, ka tā ir tiešām varbūt mums īpaša palīdzība, kādā īpašā laikā cenšamies atcerēties, cik vien varam par rožu kroni, lūgties citas lūkšanas. Mums ir daudzas taču zinamas tas lūkšanas. Es izveicinātāju laikam visīsākā, bet ir arī citas, kuras ir arī ļoti, ļoti skaistas. Paldies, un mēs beigsim raidījumu tieši tā kā tās saskars pieminēja ar lūkšanu es esmu veicināta, radjom arī Latvija klausītāji, tātad tavā nodomā, un lai Marija ir Eh, mīļš viesis mūsu mājās, mūsu dzīvēs, mūsu garīgajā ceļā, lai viņi mūs pavada un eh, lai mēs vienmēr zinām, ka mums ir aizbildne, aizstāve, eh, kā mēs dažādi viņu saucam, vidutā, ja, pie Jēzus debesīs. Es esmu sveicināta Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. tevi Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Varbūt svētību vēl. Dievs, kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen! Āmen. Pateicība Dievam, pateicība par laiku, ko tu veltīji kopā ar raidījumu Dievmātes svētvietas. Paliec kopā ar mums, paliec kopā ar Radio Mariju Latviju. Salve Regina, Mater Misericordie, vita dulcedo, et spes nostra salve. Tu klausījies raidījumu Dievmātes svētvietas. Paldies par tavu atbalstu Radio Marija Latvija. Gementes et flentes in hac lacrimarum valles. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordia.